بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسي أفرق فوق الرتي درسي تين تأرى الرتي ناموس من فنشاني استدقا دبن نمتق يو صلاة برباده حاجان فنشاني تهتي سكرات تهتي جرات haajaa san dura bahuu qabaa wayta haajaa tana bahu bootaa dhaqee itti bahu tana akkamitti seenaa naamusa akkamiin fayadamaa kajedu jedhu beekuu qaba jechuu nam tokko yeroo mana fincaanii kana dhaqee erga geeffatee booda akkaataa itti ofirraa dhiqu jira akkaataa itti ofirraa oofutuyyuu jira akkaataan itti ofirraa oofu suni akkaataa lama keessaa tokko tokkoffaan akkaataa itti istinjaa bahan beekuu qabaa istinjaa jedhamaa tokko istijmaara jedhamaa lamaan kana keessaa tokkoon fayyadamaa yookaan lamaaniinuu wal biratti fayyadama jechuudha. Kanaaf yeroo mana fincaanii dhaqeetiniin ofirraa dhiqu yeroo istinjaa bahu kana bishaaniin kabayan suni yoo istinjaa jedhamu kaa dhagaadhaan ofirraa goysan kun yookaan ofirraa haqaniin kuni istijmaara jedhameetiniin dubbatama jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana. Duuba wanti qaama namaarraa bahu kuni e, bishaaniin e, ofirraa haquun istinjaa yoo jedhame dhagaan ofirraa goysuun istijmaara yoo jedhame kamtu keessaa caala yoo jenne bishaanii fi dhagaa walitti qabanii yoo itti fayyadaman gaariidha. Yoo kana lamaa wal bira dhaban bishaaniin dhiqatuutu caalaa yoo bishaan dhaban dhagaan ofirraa seera isaa guutanii fi ofirraa haquutuyyuu yookaan ofirraa qulqulleessutuyyuu caala jechuudha. Yeroo kana murtiin istinjaa'aa dirqamaa waan karaa lamaaniin namarraa bahu ofirraa goysuu irratti dirqamaa rasuula rabbiitti sallallahu alaihi wasallam akki jedhan tokkoon keessa yoo gara mana fincaanii deemee dhagaa sadihii qabatee haa deemuu jedhan. Dhagaa sadihii kanaa wanti inni hojjetu ofirraa haqaan jechuu sadeenuu tartiiba isaatiin ofirraa haqaan. yoo wanti qaama namaa irraa bahu waan xaahiraa tahee yoo fakkeenyaaf hafuurri e, najisaa miti xaahiraa hafuurri bahu e, bahee istinjaan hin barbaachisu wuduuma godhan malee istinjaan hin barbaachisu hafuurri bahuudhaaf nam tokko naamuusni mana fincaanii inni itti fayyadamu tokkoffaan e, mirga isaatiin ofirraa haquu dhabuudha lammaffaan dhagaa sadihii gad yookaa yoo waan biraatiin illee ofirraa ka haqu taate waan isin sadi tahuu qabdi yoo sadi isan qulqulleessin shan tahuu qabdi yoo shan isan qulqulleessin torba tahuu qaba yoo torba isan qulqulleessin sagal tahuu qaba sagalii ol hin taru inni nuuhu kanniin tartiiba akkanaatiin ofirraa qulqulleessuu qaba wayta ofirraa qulqulleessu kana dhagaadhaan yookaan waan dhagaa fakkaatuun lafeen isan qulqulleessitu lafeerraa fagaachuu qaba. faandoon harree yookaan faandoon gaangee yookaan faandoon fardaa isan qulqulleessitu irraa fagaachuu qaba. yookaa dhiyana waan nyaataniin ofirraa qulqulleessuun hin ta'u wanni nyaatan furmata qabaa ofirraa qulqulleessuun hin ta'u fincaanuu tahinaa sagaraayu tahinaa ofirraa haquuniin dhoorgaadha kanallee beekuu qaba jechuudha. Lammaffaa irratti wayita gadi taa'u fincaan tahee sagaraa tahee qiblaatti garagaluu dhabuudha. duuballee qiblaatti garagalchuu dhabuudha. Gara bahaa yookaan gara dhihaa gadi taa'uu qaba. Sadaffaa irratti ija namaarraa fagaatuu qabaa. namarraa sattaratuu qabaa jechuu isa gadi taa'u keessattuu waytaa sagaraa bahu namarraa fagaatuu qabaa akkasuma dubbatuun qabu namni gariin wayta mana fincaanii dhaqan haajaallee wayteen isaa walitti himatan wayta mana fincaanii seenanii gamaa gamana ta'anii waliin haasawanii sunillee dhoorgaadha. Ka itti aanu afraffaan luka bitaa irra taa'ee mirga ol kaasuu qabaa. Luka bitaa irra taa'ee mirga ol kaasuu qabaa. Wayita taa'eetiin haajaa san bahu yookaan wayita ol seenu ammoo bitaa dura dursee mirga booda aansaa wayita bahu mirga dura baatee bitaa boodarra aansa jechuudha. Yoo fincaan taate bootaan itti fincaahu bootaa fincaan isatti ol hin facaafne ta'uu qabaa dhiira ta'uu dubartiyyuu ta'uu fincaan kuni dhagaa tahinaa dachii jajjaba tahinaa irra gadi bu'ee akka isatti ol hin deebine eeggatuu qabaa dachii laaftuu barbaaddatee itti fincaa'uu qabaa bakkee bubbeen isatti gara galchitullee taa'ee dhaabbatee fincaa'uu hin qabu haala kanaan of eeggatuu qaba jechuu. Yoo ilma dhiiraa tahee taa'ee fincaa'uun e, bareedaa yoo dhaabbatee fincaahellee homaa hin qabu dhiirti e, akka fincaa'aan sun isatti hin deebinetti e, fincaa'uu qaba malee. Kaa itti aanu karaa namaa keessatti gadi taa'uun dhoorgaa, gaaddisa namaa keessatti gadi taa'uun bootaa bishaan isaan irraa waraabbatanitti gadi taa'uun dhoorgaa, firee qabu firee isaa nyaatan jala taa'uun dhoorgaadha.